Awit, Kabanata, Siyam na Putsyam Si Yahweh ay nagahari, kaya't sa takot ay mga tao'y nanginginig. Trono'y sa ibabaw ng mga kirubin, kaya daigdig ay nayayanig. Si Yahweh dakilang tunay sa Zion o sa mga bansa. Si Yahweh ang nagahari sa lahat ng mga nilikha. Purihin natin ang banal at dakila niyang ngalan, si Yahweh ay banal. Ikaw ay dakilang hari, umiibig sa katuwiran, ang dulot mo sa Israel ay ganap na katarungan. Ang dulot mo sa kanila ay pagtinging pantay-pantay. Si Yahweh na ating Diyos ay lubos na parangalan sa harap ng kanyang trono tayo ay manambahan. Si Yahweh ay banal. Si Moises at si Aaron na mga pari niya at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba. Nang si Yahweh dalanginan, dininig naman sila. Si Yahweh ay nagsalita sa isang haliging ulap. Sila naman ay nakinig. Utos niya ay tinupad. O Yahweh na aming Diyos, sinagot mo sila agad, at ikaw ay nakilalang Diyos na mapagpatawad. Ngunit pinagdurusa mo kung ang gaway hindi tumpak. Ang Diyos natin na si Yahweh, dapat nating parangalan? sa banal na bundok niya, sampahin ang kanyang ngalan. Si Yahweh na ating Diyos ay banal.